txu eman e, Zer nahiako, jutsu alamando. Ez bata ez bestia, nik mandoka. Trumandokan aste Charles Bidegen jinen zaikula saldi hitza ekin uh, Jean-Jo Ferran aldiz kapitalismoen historia dela eta Frantziako irautzak lanaen mundiae jadi edo irauli ziala. Eta enaute txamendi kantak dela eta neska lerden begieder idatzidian bigeren kantoia. kantoian. txumadoka. Hasgitin. Joakim Gaztanbide nafartar kompozidore bat zen. Mila sortzio heun eta hoita tuteran txortuik eta mila sortzio eta hiutan hoita hamarian Madrilen hilik. Gibelaen eitarzun baten ondotik zen zentu. Gainera, miseria gorian. Alta bere garaian zerbait fama eta ospe uken zutian. Hainbat antzokien bu izan zen, han hebenka orkestra sinfoniko esberdinetan kontra joile, edo behoguz piano obra joile. Komposazaile e izan zen, Espainian famatuik zien zarzuelak zutian gehienik sortu. Zarzuelak dielaik funts eskazeko obra erromantikoak. Be ospe handienian, Europan gaintik urritu zen besor lanaen aurkezten, Paize, Milano, Londres, Viena bestiak beste. Hego amiketane utzuriak egin zutian hartako doia. Bena errandugun bezala, hiltzene, xantza amini batuken ez gehoz, denei agituko zaikun bezala. Berrogeita hamar urte hiltzela eta, tudelako udal herriak jabakizian Joakim Gaztanbiden korpitza Madriletik be sorteri ekartzia hots Nafarrako tutera herriala. Euskal presoen Euskal herialat ekaraztia ezpalin bada ados Espainiako gubernia, hil hunen sorlekialat ekarazteko etzian traba berezik ezai. Korpitza bidian zela eta, tuterako udalak hil ospetsuai zor zeion hil hobi elegan baten egiten hasi zene bai. Ua urhentu zen artian, Joakim Gastambiden hil hobia Elisa batetako gune fresk edo heze batetan utzik izan zen. Fresk beno freskagoe izan beharzian delako gune horrek. Ezen korpitza erretiatu eta hoita hamabost urte behantago behitzen finitu hobiaren jaikuntza. Zertako hainbeste denboa ezaik izan zen, ez dena dela, mosoleoa finitu bezain txari, joakimen hobia ekari eta zabaltu zen. Eta barnen ez ustekua, oski astaltxut paibat edien behitzien korpitz erdi ustel haen artian. Galtuake alde guzi eta zabaltu zien, joakim gaztanbide kompozo zalia bainu trabestitzen travestitzen otezena, Baziana fantasmo erotiko hoi? gaiaz gizon burges perversoen gibeletik ote zabilana, arraposte adostuik ez zinedienez, bedeziak jinazizien harek hartuik zen korpitzaen aztertzea. Bedezien ikerketa argi eta garbi batu zen.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 Ego edita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak kantu eta soinu Jones Josirik. Ez gira eneatuko, zuen aste buruko haratu naten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat ahte. Ba, ba, ba, mela, Lukanka, Lukanka horrek, ez zik aski piperik? Me, Men ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko eman kizuma. osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, ezakalak, ezakalak horro Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, justu jasta, Piper eta gatz! gatz. Oartu zide gue autenko itxumandoka hau hasi zaikunetik lauren txetxegoe, et zaikula abo agertzen be kantu aholkien egitea, eta beraz ez dugula haikilanko jamaiten gunean sola surrealista ike, beste lani badu lauren txek, eta hori ni hau kaitatu kantoekin aiko gitzaitzi edo aigia jada. Lehen pausu juntan, Joseba Tapia behartuko dugu, diala urtiako real politik dizka elkizeikun, kanto ehunen bidez eh, ba, kargu politikoak er minzo, etzaizia du hau beharlitzatekile edo hua beharlitzatekile, abai, ah, bai, bai, bai, ni bena ezin du deuze, ha? Vala, kozu tujur, hotx. Joseba Tapia, real Joseba Tapia, real politik. Entzun ezazu kontze jaldiauna edo handerea Entzun ezazu kontze edo handerea dakizunez, nazkatu gara ubilizunez Ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez Gure plazan gauero eguzki betea Berak ezin zuen ez erregin, ez zen bere eskumenekoa Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa ederrazen borroka lurriña Lefokoan zeukan ikurriña Entzun ezazu alkate jauna edo banderea Entzun ezazu alkate jauna edo banderea Presa berririk ez darren, edertu goaz garren Ez zaigu ardura berandutu arren Bareari bere zer egin etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. ezazu sailburu jauna edo handerea Ez dugu maite harta ella, bihar joko dugu batalla Goliatek proba dezan Davide Navalla Handiak txikitzea da gure xedea Berak ezin zuen ez erregin etzen bere eskumenekoa Baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa Ederazen ikara lurriñan ezazu lehen bekeia una edoan dedea Entzun ezazu lehen bekeia una edoan dedea Herriak zuri emana, ez baita nola naiko zama Artzen dituzu lanak ditzagula bana Zuretzako botoa guri boterea Berak ezin zuen ez erregin, ez zen bere eskumenekoa Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa haserre lurriña Biotean zeukan ikurriña Entzunez azu jangoiko jauna edo handede Entzuneza zu jango ikuiauna edo handedea Zugana gatoz itxuan, mundu triste honen izuan Zenbatean etxeak hor paradisuan Zure hartaldekoa da Euskala Aberea Berak ezin zuen ez erregin, etzen bere Parizea hau galdu da, hemen behar dena da zure diktadura Parreian erretzen Haitzur eta jora laboaien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Iratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak, edo e aste ondareko hitzordiak atzamanen ditutzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan, eta igalde goizez, sortziek eta bostetan. Laboaien emanaldia, Euskal Iratietan. Charles lèche ki se Ki se Ki se Hitzes Hitz hitzekin beti Charles Bidegainekin Egu beti Ostatin egun hon, Charles? Ba, egun hon, eh, eta aipatu nahi nurteena da saldia edo samaria. Eta ea badenez diferentzirit. Eh, anitzetan, sobal erreteko, jender, pentsatzen dute, zaldia erreten dela. Eta zaldia, enetako, ez da, inxeo erren zaldi izena biziki ezaguna da, eh, jende izena ere izan da, zaldi xuri, jo, batzutan, uh, eh, frantxez ortografiaren arabera estiatzen zelaik, zaldi suri ze, zedile batekin, zediak bere bustanar altzen du, eta ez autorru diendea eh, izendatzen baita, kaldi suri edo kajkabal. Edo? Edo kajkabal, ere, zahzabal, handa be. Ja. Eh, ah, ah, ah, bai, ez zedia galdu delakotz. Abai, kajkabal, zahzabal, ehiz zaldia zari. Ez, ez, ez, baina, erretik hori. Eta beraz, eh, zaldi, nibiti horretzen iz, egun batez diutxin izan batek errantzaute, maia eta su, eh, astuare zaldia hor. Eta horrean hor erran nahi zuen, zaldia etzela guk ezagutzen dugun xodal hori uh, eh, kotsua, baina harren zen... Eh, familia bat. Familia, familia. Erdaraz, erraiten baita ekide eta bez astua, mandua, behorra eta dena zaldi dela. Orduan, zinez, koksua balin bada, eta genioz balin bada, eta nahi dut balin bada, eta lehen etxetan denak ala ziren, eta hori ere, lehenetan, behaz, uh, eh, balin bada zezena bezalakoa, uh, idia bezalakoa, ez hemen lehenetan detzen da Samaria, o Samai eta bereziki isiberoko dantzetan ere, bada, zamaltzaina eta ikusten da, dizon horret badola zaldi bezalako mm. armadura. Ba, eta gainera, maskalaitako joko jokietan ikusten ziok barabila kentzen zaitzola. Hori bera, behaz, zamaltzen da horrela. Eh? Eta eh, gazte balin bada xamalko, xamari, xamari, xamari, diferentzia egiten da, hola. Horean, iduriluk ez dakit eh, lauazka edo trostean jinden eh, hitza den, eta latinetik edo rekotik jinda eta e, eh, reziatu izkuntzan zatma zen e, basta. dut, zaldi edo asto bati gainan ezartzen zaion e, pieza, kargak ere mateko. Eta gero, emi? Zer zela hoi? Zatma da da basta, eh, bastatu ikere egiten da, edo bada beste izenik. Bana. Da sakua, horta duk, le sak? E, ez, ez, eta sakma eman du uh, eh, samari, eskuaraz. Latinez dira San Marius izan da, eta San Marius zen ez derlako zaldia, uh, baina gauzak ere emateko baliatzen den animalia. Mhm. Eta frantzesez ere San Marius hartait sortu da betu de soma. Eh? Eta lozom ez da lo itetua zera da, zerbait etertzen duena, eta orti ginda ere lozomie, zerbait, haren zerbait ezertzen dela mhm. Eta Euskaraz zer gaiten duk, karga bat entako zama bat? Bai. Ego aldian. Ba, ba, ba, zama, hori da, zama. Eta gero, espainolez uste dut, zarma bilakatu dela xalma, enxalma, eta hoa ere bastada, eh, eta kaskoinez, deitzen dute saume, saume, eta hori ditate ez astania, de, ua baitzen behar bada numai gehienetan perratzen eh, zena. Eta lehen errandu gana eh, frantzesez, som. Behaz, iduri luke samari itza lotua dela beste hauzoekin, eta aldiz zaldia ez dezatet espita eh, ez dati nunti egiten den bi hori biztan da da beste izenetan, la nola idi, eta esplikatzen ez dudana ere da behorra, ematen du lehenbiziko partea, parte horrek eite badola behiarekin, baina ez gehiago. Mm. Beaz, samari doidoia esplikatu dut, baina zaldia ez, hortan gelitzen ez. Bon, ez du nahi beste zerbait gehitur dian? Uh, eh, Samariaz, eh, da. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Ba, Geroztik beti, beti segitu dut antzerkia. E, eh, egiten du lotura bat eh, gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, Euskal Irratietan. Geren pausihunek hunek jamanen gutu Marseillako herriala han bada talde bat, Keni Arkana, rap talde bat, Keni Arkana, ez rap kantaia pu emazte bat da, neskatila gazte bat, Buloniako aizorietan sortuik, Argentinan dutu beheruak ebai eta mila kolo eta kultura segina den Marseia hortan bizi da eta ekarten daikun kantoia indinados deitzen da, hor eh, beheleze indine, Stefan Esselek idatzizian libru hortzaz, hortan nolazpait bermatzen da eta holkatzen gutu bizi potzaekin eta zorionaekin bizitzia, mena oldartzia ebai oldartu behar dela ez dela lotan ez zanik egon behar gue kargudun politikoek haita dezaten gue bizitza, baizik eta gyhank obratu bizitza hoi indinados beraz keni arkanaen eskutik. Lorskon saperzoa eh, que la politik est menée par tel ou tel eta notamment par propre Euh, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que sont À plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville, la manifestation a dégénéré. Le mouvement a gagné En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de Alors, le même genre d'occupation au cœur de par milliers. Il des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite. par qu'on a dit non, que partout on se rallie. Au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop spontané pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on et fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte sera mise sur chaque continent c'est imminent Ingérable sera notre plus beau compliment Incarnons le changement que l'on peut voir Avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir Au jour le jour car demain n'est pas indiqué Révolution par le bas car leur monde est mal imbriqué Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés La s'est soulevée en faire trembler la machine C'est s'est mondialement et sans parti Indignados, Indignés salió a la calle esta rabia. Vamos, vamos, vamos, esperanza de mañana. Ciclo suicida como un grito de vida, rebeldía unida como una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar? Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita el humano salió el puño levantado Unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño, pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera. Levántate, levántate. El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Levántate, levántate. Los verdugos mataron la paz. olvidaron la fuerza del amor Acá los pueblos tienen la rabia. Pueblos pa pa pa vamos. La rue s'est soulevée en faire trembler la machine. Indignados, pa pa vamos. C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti. Indignados, pa pa vamos. Ingénier, lève-toi. marquera l'histoire À cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir La Grèce antique peut être fière de sa postérité Luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité Indinalo s'est embrasé sur le globe Partout a résonné l'appel de la porte d'El Sol Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte Parce qu'au-delà de nos frontières on s'est reconnu dans l'autre Une seule et même terre meurtrie et genre, l'âme collective a le cœur triste Écoute, l'insurrection est de sortie La rue s'est soulevée même jusqu'au pied de Wall Street un même cœur au milliers de racines, contre politique fasciste à l'heure où police assassine. J'aime de facile précipice, on a quitté la file, y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent, la rue s'est soulevée, en faire trembler la machine. Il s'est levé mondialement et sans parti. Indigné, lève-toi, anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Viennent à la à la cagesse Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hot shot irratzaioa. Astelenetan, hot shot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa. Zuria ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier, eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, euskal irratiak, euskal irratiak. Euskal irratian, Utsumandokan berize be sartzen gela gue kapitalismoan istoian gaian, Jean-Jo Ferranekin, ekonomia jakasle, baiunako iuteian, egin hon berize? Egun hon. Ordian, hastian ikusi ginuen heltu ginen eta Frantziako irautza ala arte, bihitzez erraiteko, eh, eh, ordi ala arte, baitzela kapitalisme nozioneik, baizik eta merkatia, eh, oai herritipietan ikusten den bezala, ez, be merkatia gazna saltzen eta hau saltzen eta holako gaiza saltzen, eta irautza jintzelaik, irautza burgesa, eh, hori, eh, aipatzen da Frantziako irautza izan malitz, irautza gorria bezala, baina burgesiaren irautza izan zen, eta haiek, ken, kendu zituztela errandelako korporazione horiek eta korporazionek ahalbeitzien blokatzen ba, erozoen gauza, espazian gustuko zerbaiten egitea edo espazien askiuntzapakatuik, ba, espeitzien eginen. Ordin burgesek zertako egin zuten, ba, zuten diruan, nonbait, beren polsikoetan, bentsakoletan, eta horrekin nahi zuten gehiago egin edo zer zen? Bai, ba, akumulazio hasten zen, baina emeki emeki mementu hortan, baina zabalzen ari zen modelo berri bat fabrikarena. Ze fabrikatzen ote zen? Itxasuntzita horako egurrez eta ah, Bai, hau zaragoa zen, baina hasten ziren bereziki Inglateran, ba ziren jantziak egiteko fabrikak, baita ere gero burdina lantzeko fabrika batzuk, Inglateran, baita Frantzian, Alemanian, Alemanian pixkat berantago, baina modelo horiz zabaltzen zen eh, Europan. Eta hoien jabeak ziren enpresa familiarak suposatzen dut eta familia dirudun burgesak. Astapenean nahiko familiara zen eh, modeloa, baina pentsatu behar da modelo hori nahiko berriazela. Denbora hortan langile gehienak ziren ala laborariak, ala ofizialeak, artisauak, eta ofiziale batek bere produktua saltzen du. Bukatzen du ez dakit kadera bat edo, aulki bat eta aulkia saltzen du. Fabrikan dena aldatzen da. Fabrikan langilea etortzen da eta bere denbora saltzen du. Produzitzen ditu ez dakitzen bat aulki, baina aulki horiek ez dira bereak beak badu eh, legitimitate bat gero den dena saltzeko. Eta hau ez da bakarrik kapitalismoa hori da salariatu sistema, soldata peko sistema. Eh, Marxek eh, bereziki eh, teorizatu du emeratzigaren mendean, iraultza industriala zabaldu ondoren, nola bi klase mota bereizten ziren baina bi horiek eh, ezin da pentsa ere eh, populazio osoak eh, zirela denbora hortan. Bi horiek ez dakit, behar ba Inglateran populazioaren eren bat edo erdia, Frantzian gutiago, Frantzia nahiko agrikola mantendu da hogei garen mendera arte, baina Inglateran baziren gero eta kapitalista eta gero eta proletario gehiago. Ordian fabrikatzen dira gauzak eta proletario do langile horrek eba, eh, gestoak egiten ditu fabrikatzeko gauza horik beste norbaitentako eta beste norbait horrek salduko ditu eta horrekin dirua bilduko du. Bai, dirua bilduko du eta diru horren parte bat erabiliko du langilea pagatzeko baina bakarrik parte bat. Marxek erraiten zuen edibidez amabi orduko lan egun batentzat, lehen sei ordurekin jabeak posible zuen soldata pagatzea. Orduan eh, langile batek lan egiten zuen amabi ordu, sei ordu bere soldata pagatzeko eta beste sei ordu zein eh, gain lana edo gain balorea produzitzeko. Gain eh, balore hori, kapitalistaren eh, bolsikoetan eh, bukatzen zen, noski. Aipatzen duzu eta Marx, azkenian zertako sartu da historia unibertsalean gizon hori? Badira, arrazoin hainitz, eh, Marx importantea da filosofian, batzuen arabera, ekonomian, ekonomilari klasikoen artean konsideratzen da, normalean, naiz eta politikoki oso ez berdina izan, eta soziologian ere, nire ustez behar ba soziologian uh, arrasto gehiago utzi du edo, baina bai, disiplina edo zientzia uh, eh, ainitzetan uh, eh, utzi du zerbait <laughs> gizton horrek. Soziologikoki gibeletik so eginez ikusi behitu ba, nola antolatua zen eta jendeak eta lana eta hortako. Orain ez da bakarrik marxista, orain da soziologiaren basea pixkata. E, ikustea, bo adibidez, Ez dakit Marxek edo Engelsek uh, eh, ipatu zituen uh, eh, Karlistadak, uh, eh, eskualeriko gertakari bat uh, hartzeko adibide gisa. Kuspuntu bat da iraitea, ez dakit batzuk Regina, Kristina, aldekoak ziren eta beste batzuk edo zein erregearen biloba edo ez dakitzer, dinastiak eta analizia marxista, baina orain analizia soziologia bihurtu dena, da bilatzea horren atzean zein dira indar sozialak, zein dira interes eh, konkretuak. Eta karlistadetan, adibidez, bon karlistak ziren gehienetan eh, aristokrazia edo... Katolikoak? Bai, gero eh, tradizioa baliatzen zuten, baina kasu horrekin erraiten zuen uh, Marxek ere, uh, hori da gain egitura, egiazko egitura eh, materiala da. Eta karlista da, zen gehiago lurren jabeak, ordun uh, iraganeko jabeak edo, burgesi berriaren kontra. Eta burgesi berria zen uh, Kristina ereginaren eh, alde. Horako zerbait, ez, ez nahi zaditua, zen bakarrik zure galderarekin pixkat uh, eh, hartzun bat uh, eskualerian. Ordian hor aipatzen dugun, garai hortan, eh, Marx aipatu dugu, gira nunbait emeretzi geren mente hortan, Pasaden astean, hitz egin dugularik kapitalismoan historioaz, erraiten zinuen, etzela orduan kapitalismoa oraindik sortu baizik eta merkatua eta hoai burgesia horrek bere enpresak sortzen dituen bitartean, langileak hartzen dituen bitartean, bere kaideren egiteko eta abar eta Marx agertzen da, hor kapitalismo nozio hori sartzen aldugu eta plazako merkatua edo ideia hori desagertzen da edo... Merkatua mantentzen da, bai, baina merkatua eh, zabaltzen da. Lan merkatua, baita ere lugaren eh, merkatua. Hau hasi zen eh, Inglaterran lehenago, eh, bada episodio oso interesgarri bat, nola lur publikoak privatizatuak egon ziren, mende bat lehenago lur merkatua sortzeko eta manera batez eh, errentabilizatzeko ere lura. Zenta ideia zen uh, lur jabe pribatu bat kompetenteagoa dela edo produksio gehiago eginen duela. Eh, ordun uh, lur merkatua, lan mentalitatea ere aldatzen da. Burgesian ere, zakitan bezazpigaren mendean edo, pentsatzen aldugu, burges batek, irian, badu fabrika txipi bat eta nahikoa du. Ez da saiatzen beti bere negozioa emendatzen hau aldatzen da emere zigaren mendean. Ideia da beti zabaltzea, beti emendatzea. Hoi zertako ez dakit bat batean jentearen eh, burmunean hortak zerbait nerona berri bat sartu delakoz, ala zelako zere bai, ba ez dakit garaioak, eh, garaioak zabaltzen ziren, jendea urrunago joiten zen, e, konkistatzen ziren espazio berriak eta ordean konkistatzen ahaltzen e, beste zerbait gehio, dirua edo ez zer? Bada horako espiritu, espiritu berri bat. Eh, oh, gizako. Bai, bai, ez da bakariko hori progresuaren eh, ideia eta aldaketa barorizatzen da. Bo, sortu daia danik uh, eh, mende bat lehenago, frantzesira ulza, dargien uh, mendea, ez da lehen bezala tradizioa, gauzak ez dira erret produzitu behar. Bada aldaketa ideia eta aldaketa ideia, idei eh, horrek emancipazioa ekartzen aldu ere, ez da negatiboa, baina ideia da hori akumulazioa gehiago hartu eta batzuentzat badu zerbait ikusteko religioarekin. Adibidez, uh, bada sociologo bat, uh, famatua, Max Weber, nabaritzen zen adibidez uh, kapitalismoa garatuagoa zela erri protestanteetan. Weberentzat, importantea zen bai lana egitea, baita ere aurreztea. Eta hori zen protestanteen abantaila. Zenta katoliko batek, dirua irabazten duenean, gero den dena sauzen du. Bon, karikatura bat da, baina besta bat antolatu, eh, jendea gombitatu, edo... Eta beste espiritu bat, protestanteek badute fama hori nahiko karikaturala da, baina zerbait izango da. Dirua irabazi, aurreztu, eta gero beste zerbait sortu diru horrekin. Gaurko hortan utziko dugu, gure kapitalismoan historio hortan eta ondoko hastian ba, ikusiko zerrekin hariko gien. Adi musika emankizuna, hasteak gauetan bederatzietan, biziki maite isi. Larun bat gauetan, amiketan, ZUSPIAROE! Eta ere, TASERKINATNO! Ikande gauetan, zazpietan, OMONIA! Eh, eta bai! Asi nahi, zerbait! sentitzen arruan! Adio! Gue azken hau eginen dugu Ruper Ordorikak, diala aspalditio juntan elki dian asukre koskora diskatik haitatu kantoe batekin. Asukre koskorak dia beak be batu zaitzon bestek egin kantoiak. Etxe hon juduenak kausitzen dia e, ertzainanak ebai eta beste andana bat eta nulaz ez Mikel Laboaen kantoe bat ebai izaren hautsa, Mikel Boaen kantoa diotalaik, e, Mikel Boaen ahaidia da, hitzak aldiz, gue eh, oi hartzuak poeta handiaenak, Xavier Leteenak, izaren hautsa, Ruper Ordorikain eskutik. zen bizigai Hau txartatik anuste gabean Noiz bait gina den gu nahi Eta horrela bizitzen gera Sortuz ta sortuz gure aukera Atxeden den ikartu gabe atxeden gabe Lana egina azoa zaurrera kate horretan Denok batera gogor kiloturi gaude ogorki gaude izonak badu inguru latz bat menperatzeko premia urruka hortan bizi da eta hori du beregia egia ekinta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia jakintza eta argia Bide ilunak nekez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza du Ezagutu zaulatzea Ezagutu zaulatzea Naturarekin bat izan eta Harremanetan sartzea Eta indarra ongi errotuz Gure sustraiak lurrari lotuz Bertatik anira autea Bertatik anira autea Ezaren gudaz baietza sortuz Ukazioa legetza tartuz Beti aurrera joatea Beti aurrera joatea ez daukanak ongi oidaki eukitzea zein den ona bere premiak beten airikan beti bizidagi izona gu zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten gaite gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan Sasi zikinak behin gozerreta Bide hon bat aukeratzen Bide bat aukeratzen besteak Burruka hortan iraungo duten zuaitzar da askagazteak Beren aukeren jabera ikiz Ta erortzean berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak Ibiltzen joanen direnak Gertakizunen indartargiz Gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak Egiztatuko dutenak eta ametsa bilakaturi egiaren antziduri Herri zara batek bide berritik ekingo godio urduri Guztien lana, guztien eskuia soko dute Sendota prestu, beren bizitzen eder Beren bizitzen eder Diru zakarrak bihotzik ez du Lotuko dute gogor eta Azez dadin gizonen gain Azez dadin gizonen gain Diru zakarrak bihotzik ez du Lotuko dute gogor eta estu Azez dadin gizonen gain Azez dadin gizonen gain Gizonen gain, gizonen gain. Itzuna da kaizuna Itzuna da kaizuna Itzuna da kaizuna Itzuna da kaizuna Itzuna da kaizuna Itzuna da kaizuna beti isteyan eta kantuen barna birajes egun aipatuko duguna mikrotik kanpo hion hik idatzitako bigeren kantua zela, neska lerden begieder. Bai, hori garaztarrain ondotik inuen lehemiziko kantia. Garaztara kantatu hainin aizkide zomeiti, eta, bueno, erantzaten untsa zela, eta ordean hortan puiskat eh, kuraia hartu nien, eta, kar, eh, eta ene lehemiziko aberri eguna eh, ezagutu berrian nien, itxasun, eta hori estakuru bezala hartuik, inien kantu hori, eh, bo hori da fikzione bat. E, kantore bat? Nola? Maitartzenezko kanto ah, bat? Kantore, kan, kantore bat, bai. Baina fikzionez, eh, asmatuzkoa dena, ah, asmakizun bat. Ah. Ez dut garaiko flortako gaipatzen? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, sortu eh, amodio histori batena, ah, baliz bezala, eh? Ernai baita, alegiazkoa dela, eh? fikzionezkoa dela. Ta, ordean, eh, hori itxasuko, itxasun baitzen behaz, aberrigun hori, eh, hirutan eta eh, hiruko eh, baskotan izain zen. Eta ordean landatu zen, haiz landaria, gernikako arbolain umia, itxasuko elizain hain zinean. Eta, bon, hortaik landa, egin nien kantu hori, eta behaz eh, e, kantu hori e, kantatu nien batzurita besterit, eta nian eskoliak nien erraiten ene kantia zela. Eh? Zen atxetan espitzen eurehen animatzeko, etzen televizionek, etzen juze, ordean, e, kantu zahazten itien, labe kantiak eta hainak egan ez, labedio hainak zirela, orduko deputatu pasatia zen, eta behaz, eh, eh, desduan atia zen, eta gizu, deurriain galdia zen, eh, deputatu izan ez gehoz. Eta, e, gio, niaunak genien erten eniak zirela, bezu, kantu bat hola, eta hori de hola, eta hori eragutsi, ausartatu nintzen, argi zahaleko nesker ere ez dakitze gizaz, E, doa ikizai derrekazioa, ah, Mendian ibili ginen, eta donibaneko bikari batekin, eta baskariak eta ere eta iratin egin nilinitin, animaleko neska handana, bizpa airu zerorekin. Eta ordean otezenez, eta hori kantatuik, eta delako neska lerden hori. Eta ordean, bazen zerora bat, eh, zerora eh, eskola hartako zeroretan, biziki jarregitzen zena gaztez, gaztia zena, itxasua gazena, Eta dian, oitzen izain Ah, ni ere itxasua ekan gero? <laughs> Ekan zila. Ez du segulana atziko izigarriko zea relazione onak gintuen zer horrekin. denekin, eh, mendona paleukuekin. Eh. Forten xantza eh, zen eh, laneko lagunak, eh, nausiak, zerorak izan dut, anitzu Eta erran behar da gauzat, e, izi harriko kapauliak eh, atzeman batzu alabeste. Eta ba jendetasunez, ba laneko e, duzuten gemenaz, eta e, eraikitzeka ausarta behartzen izan, lizeaten sortzen, zant menazer batetik, eh? E, etzen begitan hotzik izan behar, eh? Eta, ordean, hala, ordean, biziki horretzapen onak behiratiatut, eta hoa zitatzen dutan, handere zerora hori, ere. Mm. Hori noi, e, e, neska e, eh, lehden begieder bat. Egin bi aipaldi ginen ditiagu eta eh, be, segidan e, iruzkia etzaten. Ah, ba, ha, ba, hau ere, hau ere, asmakizunezkoa da, fikzionea da, eh? iruzkia etzaten. Da maitasunezko kantu bat. Ez duna biziki kantatu publikoan, eh? Iruzkia etzaten, eder da mendian. Oroitzapenak zauzkit heldu ingurian, zure begiak ikus ez ditazkenian. Iruzkia galbedi betikoz gauian, ez dakizu maitia nolako zauria dautasunidekia, idekia gorde zarpegia gorde zarpegia eta nauzu ahantzia hori lehen taik zen ere, hori onjokan indailelaik maztiain etxonduan, zigarriko leku ederrak badira, dira, dordonean, onjokako, han asmatia da, eta hori sortuan otuan eh, e, gibelerakoan, ba, melodia, eta hitzak eh, eta melodia, ariziz azkean burian inguruka, eta gila ekartzenien ene haur gehiena, Eta gune hatian, bide bazterian bazen arrobi bat, Eta hartan notua lekuta paperian hasi nintzen, iskiatzen zumei nota, eta lehemiziko lehuak. Kantu horrena. Eta gero, eh, eskolan hono, lehemiziko urtia zen, hemen, donapaleun, eskola iteniela, eta eh, baskal ondo, nik ni haurek jatenien, leheno errandutamezala, janariak hartzen zaten niauri, eta gero, kafia indako, elgartzen ginen, e, zerorekin, eta baziren beste bizpairo handere, e, eh, gioztik denak eskondiak direnak, e, eh, eskole maile zirenak, menazeretan, eta iten zutenak, han kafia daten gindien, eta han iten gindien gure profesor biltzariak ere, eskoliaren gainean, notak, eta ez da Eta han ere, behin edo bietan, kantatu nien kantu hori, eta bazen zeroraino bat, bia izpa baziren, bia galdu darrak, gaixoa, biek begiak etxek duzte. Oitzen iz, hartia zuten hori, ez dakizu maitia, nolako zauria, dautazun idekia, gorte zarpegia. <laughs> Tira, horretzapen batzu emaiteko kantien ingurian. Ja, ja, ja, Agian, ben horretzapen zerbait epistentzia, kanton horrek. <laughs> Bo, ba, agian ba, ah. agian horretzapen txarrik zeurik ez dut uste. Errak, eta zea e, behin eta beste goe kronika hontan aipatu diag eh, nolazpait, e, eh, ba ez dekeat e, em, e, e emozionek pisten zeitzela e, kantoiak, ertakaiek herria husten, etxia kusten hizkuntza behea ai, eta ba hebenko gentia itoik eta holako horrek zeiala sortzen holako pilo bat, kasu horietan zuen goxu eta horietan zerrek e, Etzia hor, ba, opilo. Den, denek bezala, eh, maitasuna eh, mundu hortan eh, denek berdin ziharak bat jau, edo ez kintuzkek normalak, <laughs> ez pagindu emozionei gauza horiak buruz, eh? gauza, gauza edegen eta biziko gauza edegenak dituk. Bai. Eh? Eta ez beti behar den areta edo atentzionez hori gaizak importantago badiala ditzen zikuk. Ez menturaz ez diau numeit aski behar liteke mesela soiten emakumeari niskari. Zea gauzak behar ikusi uh, nik nola jain dute e, izarrak ikusten dien mesela gana ideat, errespetu osoarekin, errespetu eta biztan dena amodio dekin. Bena hor menturaz bauko ono bide egiteko. E, e, gaiak emeiten likek, hobeki behagin dukila jokatu eh, mundu emakume, emakumezko mundiari buruz. Hene ustez. Eta amodia berme hortako. Hora bon. horrekin nintziko dago gauk gordin eniaut. haut. Itxu mandoka, itxu mandoka, mandoka, mandoka. Neskal erden begi eder batek, primaderaren hastian, Mutil gazte bat maitatu zuen, jazaberri egunia, gere zilore oso estia, xuri xuri zirenia, xuri xuriak baitziren hartu zuen bihotzia. Mutila idur osorrek, zer zuen ez egoiteko, Elairetan sartu izan ikan, neskaganik joaiteko. Andere nioa ah, bihoz minetan Begi zauen eman dio Hauen adio begi Goguan ingartzen zaio Neska begi bezdo lamentsua zerendako histen zire, abertzalien amodioa, orazo beha diteke, baina lehenik gaztetasuna, euskadiri zordiote, euskadiri zordiote, diote eta gaur bizkaiarako dire. Ez nigarre ginen emaitia, ginen izneku ondoa, gereziak berriz loratzean, Euskal Herri bazterre jauntzetan, Sistu egun berri bat, Izarpetik agertzean, Izarren petik sortzean eta, Euskadi libro zertan erantzen den gue utsumandok kaste juntakua, eskertu beharrak beti gue kolaboratzaile fidelak, Charles Bidegain, Jean Do, edo, Jean Jo Parka Ferran eta Eniaut Etxamendi hoikeranek. Nikortan usten zutiet, da ginastiala erraiten eta beti bezala harrapikatuiko etengabe ene pedikia, izan zuri ontsu eta hortara heltzeko egin behar dien ariketak atxatxa eta milapotxa.